Airwalker. Africa. Africa. Africa. All systems go. Asteburuko kirol kronika Jose Miguel en eskutik. Asteburuko kirol kronika Jose Miguel López Eguardion. Eguardion, Urzita Mirari. Kaixo, Eguardion bai. Ongi etorri, eh? Na, zorionak, eh? Ah, eskerrik asko. Ah, <laughs> eskar, <laughs> eskerri eskar. zer. Baki gaina zan atekaina bezi jarri zutela gaina, bi eskar. Eh? Oh, Ondo. Bueno, la, la guarrente bora al dia. La guarana ja, Uh, sartzen ega txu, bai, bai, nola juten dintzen dagoa. Urtideak nola, eh, Juten dintzen, eh. Bai, bai. Baina, beti, azte bururo nola den kilola badean, pues, bueno, ez dik, eh, beti furi jan, eh, kilola, beti, azte buruk Oida, oida. Furi, furi jan, eta bada, horre, ez, ez, ez, ez, ez, Ze mhm. kontatu bere, eh? Ba bai, izan ere, oi hartzun lelkarteko elkarteko emaitzak bai mutilak eta baita neskak ere partidak, mutilak irabazi eta neskak galdu. Bai, mutilak, e, eh, gilezan, iaz, bezala, be, eh, bukatu zuten bezala, e, hasi dute, irabazten. E, eta maila gainean zapen baten, izan gainean, bueno, jokarali batzuk joan diela, baina beste batzuk etorri direla, bueno, ez zanko digu, ez azkenean egari eh, dugu entran, gurekin eta zealdak eta izan du dian, baina, bueno, zero eta biaz aurretik, eh, iori zazpilotze gola zartuta, gero atxeden erako atxeden aurretik eta gero iban pikabeak eh, piñak agertu bigarren, bigarren gola, korrer, mhm. eh, buruz, atzo inigo martinez ebezela, hmm. hor korrer batean, eta, bueno, iru puntuk eta ez inobeto hasi dira, e, zea, e, austengo liga, eh? E, eta, bueno, amikakoa esango dut, eh? Pixka bat, aber, jokutu zuten, atizien bat tezain bezea, bezala, hemen berria dakagu, asier kapila, hau, e, zan, rala, rala segitxuta dago, mhm. bezala iba dakaunek juguin eta jokatzen duna realian, mos, zan zen esango dutzago, eta, e, etorri da utzi eta, e, austengo kapila, eh? Gero, atzean e, Josu Txabarri, e, Jartza, Eina Europerena, Unai Arbelaik, Iban Pikabea, Eina Zuzrez, Pablo Gaztelu Mendi, Ander Garbendia, Jorit Azpiroz, eta e, Jon Garbendia. Eta gara aldaketak, xerira pasaran, e, eh, Aritzo Jarbide, e, eh, Josu Iribarren, eta e, Jon Almandoz. Kolak izan bezala, Jorit Azpiroz, eta e, Iban Pikabea zatu zituzten. Eh? E, Zekapen arte baldin badugu, bueno, lehenengo partida da, eta orduan ez dugu gaziko zekapen batean, mehakak esan, mm -hmm. e, da gola, irupuntuekin, bat, bi, iru, lau, bost, zeitalde dia, eta mm -hmm. oitartean, e, eh, oiartzu da gola. Eta atorren azteuzko partida, oiartzu, e, eh, izako dugu, derbia. Oida, Eari? bai, desakarren eh, kontra, beti gazte. Beti gazte, abertzaldeko lau zerritan, karraleku ban, fugol zela jan, eta kilo, polutio berta, eh, naparra aurka, mm -hmm. bai, bai, bai. Bueno, bueno. Oi, mutilak. Eta neskak zer, Josimil? Bai, galdu, eutxe eta bi, eta esan bezago gaina, abanto aurka, abanto da izaten da gaina urtero, urtero, aderillo eh, zailena, ez, hor, kreio jokatzeko, ez egia zan, eh, lehen goaztean irabazi gintzuten, eh, galdu, gora beraz, importantea, eta ia zere gaina oso lehi ez izan duzutra abantokin, Oida, eta bai. azkenian ia ia, gora bera jegatik ziren, eh? bueno, e, puntu bat bat zian, baina nipo bat dela, ez? Eta hori xepera, eh? eta zer, minutuko ja bat eta huts, eta gero bigarren zazpian ja bigarren golatu zuten abantua guk, eta zanberra dago, e, eh, ez zutela partio honena jokatu oiartu harra, baina aukera izango dituztela, eta ez behin aprobetsatzen aukerak, eta beste taldeak aprobetsatzen duen ean, azkerin gertatzen dena, pues, borrota mhm. ez. Eta mekakoa, zaina Eider Herrero, gero Anne Perez, Amaia Vazquez, Nerea Bauntzez, Alatu Etxea Leire Baños, e, Marina González, Anne Mugartza, Esti Bajo, Jone Brinaz, e, eh, Jale Moran, aldaketak, Araitze Txabe, Alaz Dintziarte, Amaia Arteaga eta Erika Garzia. E, eh, zalkapena esan bezala e, jokatu dira bi partida, iru punto, erdi parean, eta datorren e, azpian ere etxien zagute, oiartzuarrak ere. E, igandian, eguardiko amabitan, karabalekuna futbolzela jan ditxon e, oiartzun, e, zain nazio. Bueno, eta emakumezkoen lehenengo maila, Jose Miguel. Bai, eta guatxe esango dut bukatzeko, esan dugu, e, e, dat, pare bat, lehenengo regionalak datorren azte buruan hasiko itxustela bere lehiak, etxian izango dutela, e, oi hartzun tritxerte, ere berdin datorren aztean hasikute dute e, beren e, liga, e, kampuan, anorga oi hartzun, eta neto futbolakoak, e, joka, hasiko dira e, irailaren, hogeita betzian, e, eh, mendibiaztea, bai oi hartzun, bai power rangers, eta baita ere, Baobaz, e, taldeak. Eta bai urtzi, eh, izango e, ditugu hor eh, bigarren, bueno, neskak lehenengo mailan e, txutera partida jokatu, atxe dena izango zuten, eta pera emango dugu, zete jokatu txuste bi partida, atletik, bueno, dia 6 puntukin atletik radio no, Levante Espanyol, eta reala erdi parean iru punturekin, eta atzeko postuan hor e, utxe edo puntua abeikan gabe e, lagunak. Uh Bueno, eta gizonezkoen bigarren B maila, Bai, e, bigarren bepailan, oso ondo, alabez, partida guztiak zintxu, lautikan lau, amai punturekin, e, eh, zantzek ira zintzune txian, e, e, bieta, bieta bat, e, eibarrak ira zure bieta gutx, eta, e, alabezek, e, oso, oso zendo, ez? eta gero beste partidu ere eh Real Unionek, eh eh Real Unionek eh, itxienen berrindu dizun utzea, Logroño zer aurka, ez ekapena alabe punto lider, gero bigar atleti B, irugarren jeira, ta lagoren Eibar. Reala dago Osanse 7garren, Real Union 13 irugarren, eta eh bueno, hoiek eh, eh jesire posto dos Osasuna B eta Izarra. Oida. Uh mhm. -huh. Bueno, eta bigarren e, mailan e, ez dugu e, talde euskaldunik, baina bai jokalari euskaldunak eta oi hartzuara gainera. Bai, bueno, dugu orgeizka zeizar, egia zan razi izan dut darrera joan da, eta e, trenatzaile berri jatzuten azieran, e, nzue, nzue, eta arrekin eradidu dira jokatzen zela, baina oen, trenatzaile berria ligazteko, trenatzaile berria e, hartu zuten, e, Fabri, gaina hor lehiko eta nahiko gora berak arrazin eta jokalari utxiekin, azkene korduan eztu zitsuak ez egin txustela bat jokalari, eta horrez zera idu gaizkak eh, ez duela konbokatua jokatu ez, ez kopako partidan eta ez, ez atzorez. Eta zirean jokatzen zuen uan ez, ea, ea pixka bat azten den dinamikan sartzen eh, eh, bigarren, bigarren maia, ez? Oidu egun hori atzuarra. Odun, dut, e, izakapera, e, eltxe, e, bost partida bost garaipen, ama bigarren bilarreal, eh, zerrek ez bigarren mailan, amairu punturekin bigarren, Almeria amairu punturekin, Girona eh, laugaren amar punturekin. Eta gero jetxiren postuan, ego eh, dala jara puntu batekin, esportin jetxiren postuan, mm, punturekin, eh? Hone, bigarren maila, eskotan oso zaila da, ez? Eh? jetxi eta, eta bueno, e, mantentzia bakarrikan hasieran leku guztien atzo kostatzen da, Herkules hor dago eh, jetxira postuan, duz eta aldia dozten, eh, utzi? Bai. E, eta gero kostekin da zetzio horatzetik, ez, eh, egia esan. Eta gaizka zaitzaren taldea, razi, gaizki azizen, baina, bueno, pixka pixan goru, tamaz ez bost punturekin. Mm -hmm. Bueno, eta lehenengo mailan albiste pozgarria atzorrealak bi eta huts irabazizolako bai. zaragozari eta Inigo Martinez protagonista, Jimin. Bai, bai, bai, gure zarra protagonista eta gola gainea, eh, ze eh, nola zartu zen zun guztiak inez buruz, eh? Indar guztiak. Eh, azien ere, kasta, ezke, nik uste kokalari berdela, bakarra kasta gati bakarrik, hona da gainea, ez? Baina, zerbitzen duen, eh, indarratako zea, ez? Ezke, bera da pixkatoratzea atzean indarra hori, ez? Eh, zoritxarre, bueno, zoritxarre edo, zorionez, eh, asko dira teknikuki, de eh, erraleko kalariak, ez batez ere gaztea, ez, baina, eh, asko eta falta jote, kusi zemen dugu zatian, ez urzi, bai. karra hoi edo, malozkia pitia jutzeko, honek da, du sobra, eh, bestik ez dakaten hori daka. Eta, ba. <laughs> bitxikeri bat, eh, bai. Mikel González, kapitain. Bai, bai, bai, bai, bai, bueno, egin eh, xai fritolo ezinatu da, eta bestik ordozte, denak bueno, bravo, bravo, eh, hau duzen ere, zut, ba, zaten kapitan bravo ba, bra, eh, Mikel, zan duzen, Mikel González? Horregatik, oh, ez ez, Mikel González, izan ah, zen ah, bai. atzoze, badiru di, eh, lehenengo taldean eh, demora berdintxu damazkite labino, ah. lehen hostikan debutatu zula Mikel González ek, bravo ah. bino, horregatik ah, atuzun. Ah, vale, ba, ah, datua, osondo, osondo, bale, bale, bale. Datua. Oso, Bai, eta hola, ez, e, eh, lego parte, itzulia, lego partea txarra. Zo txarra. Zo txarra, zo txarra. Eta bigarren, eskerralako idaka ez, ez da zo baxa izan, e, erdi, erdi, erdi, erdi, erdi, erdi, gora, eh, oso jokari oso nahi ditu. Eta gola zartu gizke oso momentu Mm -hmm. Ni ni haina zaten ere, e, laba o pivote bezala, gerra jokatu berdula, nahi zeko markelek oso e, jokua motela, Kampor bian berda, balo ya moitzeko, ez egitu urtia hortan neke, neke abduz jozen, ez? Bai. Markez, eferizio, eh, etxeko, eh, kampoko, bale, bilo, etxeko eh, partidoko, Markel bat edo luz ondo banetzako oso oso defensiguak edo oso atzean, ez? Eta pardo etze honestan, eh? Ez, nio hor nire txien uste, bilerra, ez trutuz bat hor jarri ezkeo beste joko bat izango lezera, baina ato, bajas jozo eta ezin zen, ez? Baina, bueno, bigarren zatik jaren egia zen, hobeto gokatu zuten eta, eta bigol eta, bueno, eta hor zen, eh? eh erdi, erdi parian. Mm -hmm. e, gero esan, atletik eke... Eh, bai. Berdin du intzula, iruña, iru, iru eta iru. Gure laguntzar bat pr pr protagonista bai, ez? Nola zer? Gure lagun zar bat eh, zea pro, eh, protagonista, ah, Aritz, bai, bai Aritzek, eh, bai. Oigo, oigo latzaila duke, horrek beti zazte, beti golak, eh? Protagonista. bai, beti gola zazte, eta gero lorente zatu zuen gola bat, eta bueno, orte, partido oso erua, ez? Bai. Zerrik eta iru eta iru eta iru, eta gozazunak, pena bat, ez? Gozazunak, horre protagonista, <laughs> beste, raleko, jokalari bat, edo gure lagun zar bat, ez? Joseba Llorente. Eh, Joseba Llorente, ez? kalea, kalea bota zuten eta nunezekin batean eta bila bi talde jokatu zian jokalari bagutsi jokin eta azkenian berdinketa eta larri, eh, ikusko duen zakapen anola dagoen, Barcelona lider lau partido eh, amai puntu, bigarren malaga, amar punturekin irugarren Mallorca sortzi, garren, sortzi punturekin lauaren Sevilla sortzi eta gero zazpikiontiko marri raio, eta galdu talde batzuk, horreala, sei punturekin, Real Madrid, zer esan, zer esan goluke ez, lau punturekin. Ze, ze poza, Jose Miguel, ze <laughs> poza. Gubi, bi punto, <laughs> Madri bineo gello. <laughs> E, atletik e, abalau garren, lau punturekin, eta osasun azkena, punto baterekin, eta ber, lehen baina teatzen dien gorritxua, zetik anor ah, sartu ezkio barrupian, kosta itzen atetzia, eh? Ba, bai. Datorren azte bukarego partidu, atletik Malaga, Levante Reala, igandian, eta Zaragoza, osasuna. Eta e, futbola alde batera utzi, eta pelotarekin goaz. Bai, pelota hartuko dugu zutor zamateok e, eh, ari direla. Hoi da. Eh, eta, eta, eh, eta emaitzak enman ditxunik, abertzea, zukortak atzun ere, duzut dira ez albuz, zepar horrezalo zalbizuko horita bi, uh mhm. -huh. apraiz, hogei, nahiko berdintxu egun zen. Hoi da. Mhm. Eta geho, e, atzoko partide izan zen igual politxu hori gehiago gustatu zena, González Zubietak amabos, bengoetxea beginoko geita bi, Eta, bueno, oinatz bengo etxea ez, arri-garria ituzela eta sakerrematian latz. Bai, ez dut, oso partida oso bikaina, ez, fondo, mm -hmm. Eh? Oñatzek gehien bat bai. intzun, eh, azkenean utxa askoko partida izan zen, mm. baina oñatz hola bengotxea hola jokatzen ikustea, ba, guztua, ikusten den gauza izaten da. Jo bilari, eksameko dugu bat ez, lehenko aztegun finala Ramon zanduzen ez, orkadarretan. Bai. E, Javier e, Urrizako goita amar, Pati Zeberioko goita sortzi. Oida. Eta baketan izan duzik jala, eta partido ikus ez. Bai, e, nahi luze intzitzaidan, atxeen aldi asko edo hartu zituztelako, eta normalian e, ez dituztelako hainbeste hartzen ba, bikotetako partidotan. Baina, bueno, e, Ematen zuen hasieran e, patxi gira irabazi bertzula, hasieratikan dominatzen hasi zela, baina urrizak gaztiagoa izan arte, izan arren, ba, eh, eakutsi zuen eskarmentuare bazakala. Hm, hm, hm. Eta gaina zizera aurretikan ez, e, eh, zuz patxi zeberio ez? Bai. Bai, bai. patxi zeberio e, zazpita huts edo ez? zazpita huts eta, bueno, ba, buelta eman zion, e, berdin duzun urrizak partidua eta... E, bueno, azken momentura artere Patxi Zeberiok etzun amore eman, ez? E, ogeita sortzi eta arriskatzen lortuzun bai. e, eh, urrizak azkeneko da, tantu hoi, eta txapeldun berria behintzat, badugula. Erki, zelak egiago pelotan, e, mirari? Ba ez, erremontian, hola, Nafarroko torneua jokatzen nahi diela, eta, bueno, ba, izango dela finala, eta eta dikan ez daula erabakia, baina, bueno, da horre. Vale. Arraun hartuko dugu, fiskat? Bai, ozen. Eh? San Miguel iga, bueno, igo dela hori jo, ez dut berdela, ez hor eh, bai. goi, goi, goi, goi baian egotea, ez hori jo, ez dut falta botzen genua denak. Eta, bueno, eh, eta irabazlea berriz eh, izan du dela kaiku, eh? Oida. Ez eta Zumaia mantendu duela, San Miguel Ligako, mm -hmm. zera, ez, baia? Bai, azkenian, bueno, zumaiak eh, oso talde gaztia daka, eta behaien helburu hau izaten da ez, San Miguel Ligan mantentzia, eta e. denboraldi hasi, eta, bueno, ba, haber, mantentzen gean eta, bueno, ba, lortu dute baitare, eta, esamen zela, hori joki bai oizuten helburu. Eta, Oida. bueno, e, San Miguelian kaikuripena gehiatuko zidon igual atzoko estropada e, eh, ezidera abaztia, hor ondarri bikintzun erakustaldia. Bai. Baina... Den ezin da, den ezin da, besti guzti. Otra zede, pizka bat ez da, ondarra bella gaina indun jakin ikustuz berezi, berezi, berezi mm -hmm. gila zanez. Eta gero, nez, nezketan esan, e, San Miguelikak e, zeirazizula, ez, e, bueno, eta e, eh, kontxan berriz, pues, Galizia izan duzila, ez? E, eta bukatu dela, ez? Hortengo denbora arrauna. ba, bai, e, gaur e, entzun dut, guai, mono, e, arraun laiak lasaitu eta entrenatzaileak hasten diela lan handi bai. ba, bai, bateko bai. fitxaketak besteko Oida. zein gehatu zea, ikusiko da. Atorren urtean esaten nahi dira, e, Jose Luis Kortak ez jarraituko, Kaikun, baina bueno, oire ikusteko. ikusteko bai, zut, dirua da honi antartian, bai. dena ikusteko izaten da. Den ikusteko da, bilari hori da. Eta, bueno, eh, zantun bezala entratzaileak, eta, bueno, eh, ingo dugu, eh, uste dugu bezala balantze bat dola jonden eh, arrauna, ez, eh, uste, Bendikan, e, eh, azte batzuta edo ez, bai, San Migueliako Artura Iñaki Bikeokin, eta Juan Mari Txabe, ez, e, eh, urdebiko eta beste batzukin ere, egin gotu urteroko, zea, balantzea. Eh? Gero, txindula hitzartuko du ere, eh? bai. hemen Inglaterreko itzulia bukatu da, ingles, ingles bat irabazlea, e, Jonathan Tiernan, eta azken eta pan marka eh? izan mm -hmm. duela eta ez du bastu Pablo Urtazurek, Euskal Zeneko e, bai da, etapa bat, etapa irabazi zuela eta munduko txapeketa jokatzen ari aida edo hasi da zen, eta atzo proba eta lehen aldiz historian e, eh, txapeketa jokatzen dutela taldeetako erlojupekoan, ez? Mm Eta berroita mairu kilometrotan, irabazlea Omega Farma, bigarrena BMC, eta hirugarren nire taldea, Grinch. Eta hemen ezan eskaltelekuk e, eh, amazei garren gatu ziela, eta bueno, erdi parean, eta bueno, nik lan, jakita moda jaia ez dela, niko lan txikuna indutela. Eh? Oida. Hoi da. Aurra chico dugu? Bai, guazen. Motoak hartuko txiko, hemen, de, eh, Samarino bai. Zaria, hemen moto jefe don dinan, eh, Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, hoi da. Ia irazia dakarrak ez dute, zostal eh, ja, bueno, oso gaizki inberdu izira bazteko bigarren Valentino Rossi eta irugarren Alvaro Bautista, mhm. gio zakapen chico dugu, eta da moto iruan, e, lehenengo dihu Sandro Cortese, bigarrena e, Maverick, eta irugarrena e, Luis Salon. Luis Salon e, eh, motobilan e, eh, Mark Marquez, lehenengo, bigarrena Paul, e, Paul eta hirugarrena Andrea Janona. Eta MotoGP handietan Jorge Lorenzo, berrun diru amar puntu, bigarrena Dani Pedrosa, berrun da hori puntu, eta diferentzia handia dagola, eta hirugarrena Casey Storner, e, egun da larrerita zei punturetien Eh? hori da motoetan. Eta ralienak ere galetzen jokatu ziren, jokatu zen, e, kastu irabazdea Gianmanti Latbala, bigarna Sebastian Loeb, eta irugarna Peter Solberg. Eta hemen esan, ia ia txapetun dela ja puztero bezala, deak irazen du, frasesak, Sebastian Loez, berrunda merezi puntu, bigarrena Niko Girbonen, eunda berrogeita bezazi punturokin, eta irugarrena Peter Solberg, eunda emerezi punturekin. Eta tenizian berriz, Davi, eh, Davis, Copa Davis, eh, finala ja, bai. eh, aukera dagoela ja, eh, bueno, zein taldek, eh, zein azio, dia Espainia, eta txekia. Eta bukatzeko, mirari, eh, eta uste, eusku baloian, emakumeko derbioan izan dut azte eh? Mm -hmm, bai. Bera-bera itxako, bera-berako bai, yeah itxako goita bat, komenta jo bat esan ez, itxako, karo, hor krizia dela eta e, diro burrizketa hundikia eta talde guztia aldatu dute eta dere jo hartzen zuen itxako baina arte, egia zen partidak edienak, eta ikusten da ja, e, zai izango dula urten, e, hor e, ligan ere e, irabaztea. Bai, e, selkapenean, e, bueno, azkeneko posto handa de, itxako guak, eta puntu ire bai. ez dakate, garaipenik ez dute lortu. Imaginatu, e, eta... Euroliga Euro jokatzen, ja e, finalak, e, e, liga beti beak irabazeltu oso erraiz gainea, eh? mm -hmm. baina, esan duguna, dirua ez denian edo krisia denian, mm -hmm. Eh, kasu honetan bezala, jokala joan joan egiten dira, eta galditzen dienak, pues nahiko lanak ez, eusten, zer, e, eh, maile eusten, bueno, eh? Bai, a ber, horre eusten dioten, bai, egizarra Elburu gabeintza talatu, al, garbi dakate, elburu alatu bai. alten. Eta, eta hoi da, Eta bueno, hau, hau segit zerbait gehiago bazuten zuen, edo ja honekin. eh? Listo, nik uste kirol guztiak errepasatu dut txugula, labur, labur burla dima dara, eh? Hoi da. Bai, bai, nik uste, nik uste baiet, ez? Eta atorra zazkerian, ez dago jau, zein txugun gobiatuak, no? Venga, bota, osimien. Bai, bueno, eh, ja liga zida ben ere, e, ere, ez? Eh, horriko futbola dela eta, eta, bueno, torko da, ustero, azten dugu, baina, bukaduta, e, eh, bukal, azita bukal, gure ditu dugu, berdinekin, ez? Gari argote, e, horrezko mhm. erakinoleko entrenatzaia, esan bezala esango digu, ze aldaketa dian taldean eta jokalabia dikatikan, e, Mikel Zalegire bai, nezken entrenatzaia bigarren mailakoa, honek ere jarretxo izendu, Eta gero, e, izango dugu ere, bueno, zo gizazte horre, hor, zi, pulizia deiten ere, fragantzaten, zaten, e, eh, eh, euskera bizi dut edo, ez? Bai, izango dut egin Eta, bu, eta, bueno, etorko da pixka bat ez zatea nola, nik anoa den, e, xabi zala eh? Uh e, pixka bat ez zatea eta zatea nola, erdaztak eta hau, eh? nola, nola izango den, eta ez zatea E, esango bai. dugu baitare gurian e, aparte izango dela, bairu antolatzaile igorri barguren, bai. Bakartxo eta Xabi Bea. Eta... Vale, Zeuretan izango zute? Ba, Aztazkenean? Aztazkenean baitare, así que <laughs> ah, bai? egun kompletu ah, bueno, izango dugu. <laughs> Bueno, aztazkenean, vale, pues ya está, orde. Daini ikendo dipixka bat ola, eh, kirol, kirol tartean, eh? Aztazkenean, eh? oste una, seguraski os, o, o, oste unen izan. Baina, bitartean animatuko dugu jendia, balarun batean parte hartzeko. Eh, Hori eh, dekor. eh, hortan, eh, esplikatuko, ba, ba. ibilbidea nondik noa izango duten, eta, bueno, ba, ez dela intzela. Bai. -huh. Ezan edut, eta azkerin dela lasterketa, baina lasterketa oh, yeah. dela, eh? Taio, dela hor, zozketa kompetit. bai izango dela, eta, bueno, denak irabaziko dugula, dekan. azkenian. euskera, euskera, euskera eta, oh, yeah. eh? denak irabaziko dugula, eta, hori da, hori da. Pues, oso ondo ba, Ba, Jose Miguel López, mina, mina esker, eta hasta azken arte. Oso ondo, engo atxuk. Venga, bai, aio. aio. aio.